lkarimi lmannani tabaraka wa taala kwanza kabisa naihusia nafsi yangu kisha nawahusia ndugu zangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waislamu kwa sababu ya kauli yake subhanahu wa ta'ala aliposema tabaraka dhul jalali wal ikram fi muhkam tanzili inna lilmuttaqina mafaza hakika wana wenye kumcha Allah mahala pa kufaulu mahala pa kufuzu wenye kumcha Allah wacha Mungu Allah jalla wa ala anawaahidi kwamba mahala pao ni pazuri mahala pao ni pa kufaulu mahala hapo hakuna aliyepanda si mwanadamu si nabii si malaika katika malaika ambao waliokuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala muandalizi wa eneo hilo muandalizi wa sehemu hiyo muandalizi wa mahala hapo ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyemuumba mtu aliyemuumba jinni akamwekea utaratibu wa kuishi katika maisha ya kilimwengu ili baadaye akae katika maisha ya kiahira maisha mazuri aliposema Allah jalla waala katika suratu dhariyat wama khalaqtu ljinna walinsa illa liyabudun na sikuwaumba majini sikuwaumba majini wote na wala sikuwaumba watu wote isipokuwa lengo alhadafu lasma lengo kubwa katika kuumbwa mtu kuumbwa mwanadamu kuumbwa majini ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala fahadha huwa al asl al-awwal min usuli al-islam huu ni msingi wa kwanza katika misingi ya Uislamu ambao mitume wote mijumbe wote wamekuja na msingi huu wa tauhidullah subhanahu wa ta'ala kumpwekesha Allah jalla fi'ala kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vyake katika kuwalea viumbe vyake kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo vya mja ambavyo Allah ameshamwekea utaratibu na namna ya kuvifanya vitendo hivyo afanyiwe yeye, yeye tu subhanahu wa ta'ala lakini pia kumpwekesha Allah jalla fi'ala katika majina yake na sifa zake walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun Allah na majina mazuri Allah na majina mazuri ya ibadallah muombeni kwa majina hayo msimuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumshirikisha na mwingine ama na kingine la lisanamin wala liqabrin wala liayi shay'in wala lijinnin wala wala msimuombe Allah kwa kumshirikisha yeye kupitia sanamu kupitia kaburi kupitia kitu chochote Allah subhanahu wa ta'ala aombwe yeye peke yake na waacheni wale ambao wanayapondosha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala wanazipondosha sifa zake subhanahu wa ta'ala watalipwa watalipwa yale ambayo waliokuwa wakifanya ndugu zangu katika imani ndugu zangu katika uislamu kwa hakika alislamu ni'matun la tuwaziha ni'ma uislamu ni neema kubwa hailingani sawa na neema yoyote alizopewa mtu ukipewa neema ya uislamu ni neema kubwa muhimidi allah subhanahu wa ta'ala popote utakapokuwa idhan ya ayuha nnas msingi wetu wa kwanza tuujue ambao tumeumbwa kwa ajili ya msingi huo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala msingi wa pili katika misingi ya Uislamu baada ya kuwa tushakuwa waislamu tushakuwa tunamnyenyekea Allah tunamkubali mtume sallallahu alayhi wasallam tunawakubali masahaba tunakubali karne tatu bora na kufuata waliyosema kufata walioyafanya basi hakuna budi mimi na wewe na yule alhubbu lillah walbughdhu lillah tupendane kwa ajili ya Allah tuchukiane kwa ajili ya Allah tusipendane kwa ajili ya mambo ya kilimwengu tusipendane kwa ajili ya maslahi ya kilimwengu tusichukiane kwa ajili ya mambo ya kilimwengu tusichukiane kwa ajili ya maslahi ya kilimwengu kama tunapendana mapenzi ya kweli ayuha almuslim alhaqiqi ewe muislamu wa kweli tupendane kwa ajili ya Allah alhubbu lillah walbughdhu lillah kupendana kwa ajili ya Allah kuchukiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala usikubali ayuha almuslim kuchezewa dini yako kuchezewa imani yako kuchezewa utaratibu wako wa maisha wa kiroho kwa mtu ambaye hana uwezo wowote mbele za Allah subhanahu wa ta'ala adinu رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران dini ni rasilimali yako hebu shikamana nayo kuipoteza ni katika hasara kubwa wallahu a'lam wa barakallahu fikum alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad bin abdillah وعلى آله وصحبه الأجلاء عباد الله أيها الناس رحمكم الله وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا أني واجوى الله أني واتو بلا شك لكم وكويتو كتك مسينجي مذبوتك بسا كتك مسينجي أهل السنة والجماعة bali ndiyo msingi mkubwa alhadafu lasma alhadafu alasma fi bi'thati rusul ndiyo lengo kuu katika kuletwa mitume ala wa huwa alibada tauhidullah subhanahu wa ta'ala nako ni kwenye ibada kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala tukatoka hapo tukasema msingi wa pili msingi wa kwanza ni mpana na mrefu na unahitaji watu kukaa chini kusoma msingi huo kujisomesha wao kusomesha watoto wao kusomesha vijukuu familia majirani wote hawa wanatakiwa wawe ahlul milla ni watu wa mila moja na ndio asli kuwajibidisha kwenye kuisoma dini hasa msingi huu na yale yanayotanzuka kupitia msingi huu lakini pia kingine ambacho kitaimarisha dini yetu kitaimarisha umoja utakuwa ni umoja wa kweli utakuwa si umoja feki utakuwa athabatu alhaqiqi kuthibiti kwa uhakika athabatu alhaqiqi laisa bithabati muzayyaz si si kule kudhibiti kwa, kwa fojari ukaekti na ukawa ukaekti kwamba wewe ni katika ahlu sunnati wal jamaa hakuna ekti ingia kisawasawa la tuqaddimu rijla wa tuakhir ukhra usiutangulize mguu mmoja mwingine ukochelewesha kama umeingia umeamua kuingia kwenye maisha ya masahaba ingia mzima mzima kwa nini kwa sababu hiyo ndiyo roho yako hiyo ndio sababu ya maisha yako mazuri kuanzia duniani mpaka kaburini mpaka mbeza Allah jalla fi'ala tabaraka wa ta'ala ayuha nasu ibadallah alhubbu lillah walbughdhu lillah kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah ni katika misingi ya ahlusunnati wal jamaa ambao ni msingi madhubuti kabisa kwa lugha nyingine alwala walbara lillah alwala'u kupendana kupendana kurafikiana kwa mwenzio ndio rafiki yako lakini si kwa sababu ya mafungamano mengine ni kwa sababu ya dini kwa sababu ya uislamu ule wa kweli na kama kutengana potelea mbali albughdhu lillah tutachukiana endapo wewe hujanyoka hukukaa sawa‐sawa umepinda umeingiza hili umeweka lile umeweka lile hapo umoja hauwezi ukapatikana mimi nataka mtume sallallahu alaihi wasallam qal masahaba radhiallahu anhum qalu mtume amesema masahaba wamesema wewe unataka qala fulani qala sheikhu qala man qala man qala man hapo tutatengana kwa nini kwa sababu yule ambaye unasema kwamba amesema ametetea maslahi yako na nafsi yako imemili huko basi bila shaka wala raib hapo tutatengana kwa ajili ya Allah اللهم Allah subhanahu wa ta'ala akituwatanisha kwa umauti hilo ni jambo lingine lakini kutengana kwa mambo ya kiulimwengu kutengana kwa mambo ya kiulimwengu kutengana kwa mambo ya kiulimwengu hili jambo unatakiwa ulitafakari sana mkakubaliana kwa mambo ya kiulimwengu mkapendana kwa mambo ya kiulimwengu na hali ya kuwa Allah mtume sallallahu alaihi wasallama wanadhalilishwa ama mtume anafedheheshwa ama dini inazushwa dini inaongezewa watu hawakubali dini na mengineyo basi watu lazima watafakari katika mapenzi yao wanayopendana الصحابي الجليل صحابة متكوف أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنا حديثي aliyoipokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam bialfadhin shatta kwa matamshi ama matamko tofauti tofauti miongoni mwa matamko ambayo Anas Malik ameyapokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama ni yale yasemayo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema thalathun tumekaanza kwa idadi ili kulitega sikio lako likae tayari likae attention kwa ajili ya kusikiliza yani kama wewe mwambie mtu bwana eh kumi na tano ishirini mbili lazima utasubiri mbili kitu gani kumi na tano ni nini tatu ni nini kwa hiyo mtume alikuwa na usulubu wa kuzungumza wa kuwavutia masahaba na masahaba wakamkubali thalathun mambo ya matatu alafu akuyataja akasema man kunna fihi yule ambaye yatakuwa yale mambo kwake mtu huyo wajada halawata aliman atapata uhondo wa imani atapata ladha ya imani na katika riwaya nyingine imekuja wajada bihinna ta'ama al-iman au wajada bihinna halawata aliman hadithi na riwaya mbalimbali fal hadithu inda al-bukhari فالحديث عند البخاري nasai wa ibn majah wa Tirmidhi mambo matatu yakimkusanyikia mtu yakawa kwake yeye basi anapata tamu ya imani ladha ya imani anaona raha yapi hayo an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa fi riwayatin ukhra man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma kwanza ili upate ladha ya imani ayuha almuslim ni kwa wewe wewe unampenda Allah na unampenda mtume zaidi na zaidi na zaidi na hupendi kingine zaidi ya hivyo na kama unavipenda vingine basi mapenzi hayawezi yakavuka kuvuka mapenzi ya kumpenda Allah na mapenzi ya kumpenda mtume mtume mpende kweli kweli umpende kivitendo na maneno na utendaji رسول الله قدوتنا ودعوته رسالتنا به كانت محبتنا به كانت سعادتنا له وجبت محبتنا لقد كملت مزاياه ورب العرش رباه فكل الرسل ترضاه إماما عند مصراه ولله دار القائد mshairi anasema رسول الله قدوتنا wa allah الله mfano wetu ndio kiigwa chetu wa da'watuhu risalatuna na ulinganizi wake ndiyo ujumbe wetu hakuna ujumbe mwingine uliokuwa mkubwa kuliko ujumbe wa nani wa mtume sallallahu alayhi wasallam bihi kanat saadatuna kwa sababu yake mtume ndiyo umepatikana utukufu wetu ikiwa hivyo ndivyo lahu wajabat mahabbatuna basi kunapata sisi kumpenda nani mtume sallallahu alayhi wasallam mapenzi ya kweli alhubbu lillah walbughdhu lillah laqad kamulat mazaya kwa hakika miza sifa pekee zimekamilika kwake laqad kamulat mazayahu wa rabbul arshi rabba na mola wa arshi tukufu ndiye aliyemlea mtume sallallahu alaihi wasallam kiroho na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni imamu wa mitume wote pale ule msafara wa al-Isra na Mi'raj ayuha nasu ibadallah jambo la kwanza linaleta ladha na tamu tamu ya imani kuwa wewe unampenda Allah na mtume wake kikweli kweli kuliko vitu vingine je swali ni kweli unampenda Allah na mtume wake kweli yale mambo ya kiungu yaliyotajwa kwenye Qur'an mambo ya kiungu yaliyotajwa kwenye sunna umeshayasoma unayapenda kwa kweli na haya mambo ya kiulimwengu kama kupenda mipira kama kupenda kamari kama kupenda riba na mengineyo hayo uyapendi zaidi ya mtume na Allah bali insanu ala nafsihi basira bali mtu kwenye nafsi yake mwenyewe ndio ana utambuzi tumpende Allah na mtume wake si wakati wa kucheza watu wanakatika watoto wanaondoka ikiwa mimba ya mama inaanguka watoto wachanga wanakufa mimi na wewe saute mimi na wewe sebute mimi na wewe jiandae jiandae na umauti الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت بالنار الموت باب umauti ni mlango na watu wote wataingia mlango huo ni geti lile watu wanapita sehemu moja alimamu kathira anasema tamurru bina al tatrab kaanana nusaqu ila alajali ajali wal tanzur masiku yanapita kwetu kwa mfululizo kana kwamba tumekaa foleni hivi kwenda kwenye umauti na jicho linaangalia na nyinyi ni mashuhuda idhan jambo la kwanza ni talaza ya iman ni kumpenda Allah na mtume wake lakini jambo la pili ndugu zangu wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah na kuwa mtu anampenda mtu hampendi ila kwa ajili ya Allah wa hadha huwa mawdhu'una wa khutbatuna na hii ndio maudhui yetu na khutba yetu imeshika hapo kuwa unampenda mtu humpendi isipokuwa mapenzi yako makubwa ni kwa ajili ya Allah si kwa sababu ya mafungamano ya kibiashara si kwa sababu ya mafungamano ya kinasabu ya uzawa si kwa sababu ya urafiki kwa sababu yuyu ni mwanadini na wewe ni mwanadini na dini yenu ni moja mtume wenu ni mmoja na Mola wenu ni mmoja tupendane kwa ajili ya Allah na kama tunachukiana angalia unamchukia mtu kwa ajili gani kwa jambo gani ni jambo unamtisha Allah au Allah linampendezesha jambo la mwisho nimalizie hutuba yangu katika mambo yanayoleta ladha ya imani na tamu ya imani wa an yakraha an yauda fil kufr na mtu kuchukia kurudi kwenye ukafiri ah baada idha anqadhahu Allah minhu baada Allah shamuokoa kwenye ukafiri alikuwa mtu si muislam akaingia kwenye uislam alikuwa mtu si mtu wa sunna akaingia katika sunna katika da'wa ya masuhaba eh ndio wema hao waliotangulia as salafus salih da'wa ya masuhaba da'wa ya abubakar dawa ya Umar dawa ya Uthman dawa ya Ali radhiallahu ta'ala anhum kwa nini uichukie wewe yale yote tunayokanywa na hawa basi lazima tukanyike kwa hiyo kuchukia kurudi kule ulikotoka chukia kama yakrahu an yukdhafa fi nar mtu tena achukie kama anavyochukia kutupwa kwenye moto kama unavyochukia kutupwa kwenye moto chukia kurudi ulikotoka Allah ameshakupa neema